Մարդու ազգի ինքնությունը մշակույթով է արժևորվում ու առանձնանում։ Ինքնաճանաչումը նույնպես կատարվում է մշակույթի միջոցով, եւ պատահական չէ, որ մեր ազգային ինքնությունը ոչնչացնելու համար պատմականորեն ճշնամին թիրախավորել է առաջին հերթին մշակութային արժեքները։ Մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանի կարծիքն է՝ ռադիոարվեստանոց, բացվող ծրարներ, դարձ, դարձհոգու եւ ինքնության ռադիո եւ հեռուստահաղորդաշարերի հեղինակ մշակութային Արցախ արցանց հարթակի համակարգող Վարդուհի Բաղդասարյանը վստահ է, այսօր էլ թիրախում մշակույթն է, բայց ճշնամին մոր մոռանում է մի բան. Ամեն մի նեղ անցուկ պայման մշակույթի համար էլ է սխրանք ծնում։ Հենց այսպիսի պայմանները մարդուն մղում են ավելի բարձր մշակույթ ստեղծել, ավելի էլիտար արժեք ստեղծել։ Եվ հենց դա է մեր մշակույթը պահել, սնուցել, որ մենք այսպես խոսում ենք մեր արժանապատիվ մշակույթի մասին, հենց այսպիսի օրերում են նաև դրանք ծնվել մշակույթի գործերը։ Շրջափակման պատճառով խնդիրներ են ստեղծվել Արցախի բոլոր ոլորտներում։ Հումանիտար ճգնաժամի հետևանքներն օրեցօր ավելի զգալի են դառնում։ Կենցաղային խնդիրները, օրվա հացը հայթայթելու պահանջը թվում է երկրորդ պլան պիտի մղեն մշակույթին հաղորդակցվելու ներքին պահանջարկը, բայց ինչպես ասում են, ոչ միայն հացով է մարդը ապրում։ Այս օրերին հատկապես, եթե ներկա լինեք եկեղեցիներում, հոգևոր մշակույթի վերելք կա, կարծես, որովհետև իրար հետևից նաև եկեղեցական տոներ են են եւ այդ տոներին մարդիկ մեծ սիրով գալիս են եւ որ շատ ողջունելի է, ուրախալի է, երիտասարդների մասնակցությունն է նաեւ մի տեսակ ընդգծվում եւ Կիրակնորյա դպրոցների գործնեությունը բավականին աշխուժություն է մցրել հոգեվոր նաեւ դաստիարակության եւ մշակույթի տարածման քարոզման գործում։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ շրջափակումը Արցախի մշակութային գործունեությանը չի խոչընդոտել։ Ավելին շրջափակումը 120 հազար մարդու զրկել է մշակույթին հաղորդակցվելու ինքնար արտահայտվելու եւ ինքնաիրացվելու հնարավորությունից, նրանց պարտադրելով մնալ մարդու աստիճանակարգային պահանջմունքների Մասլոյի բուրգի ստորին աստիճաններին, բայց նույնիսկ այս պայմաններում Արցախում մշակութային կյանք կա, ասում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Եվ փորձեր կատարվում են նույն մեջող գործիքների համույթը, թատրոնն է սկսել կամած կամած իր աշխատանք եւ ասեմ ձեզ, որ նակ դեկտեմբերի վերջին հատկապես մանկական ձմեռային հեքիաթ ներկայացնելով մեր պետական դրամատիկ կենտրոնում բավականին լավ աշակերտների քանակ է ապահովել եւ ուրախացրել է մեր մանուկներին ոչ միայն Ստեփանակերտի դպրոցներ, այլ նաեւ հյուրախաղերով եղել են Ճարտարում, Մարտակերտում, եղել են ցուցահանդեսներ այս շրջափակման պայմաններում, որը նույնպես, ասենք Ստեփանակերտի պատկերասրահը բավականին ակտիվ այդ հարցում աշխատել է եւ կարծում եմ, որ միջոցառումները շարունակվելու են, նաեւ ասեմ, որ դպրոցները նույնպես երաշտական արվեստի դպրոցները նույնպես կատարում են իրենց աշխատանքը, մասնավորապես հենց 3 կոմիտասան Երևան երաշտական դպրոցում հարողություն եղավ Մեղեդի մրցույթին մասնակցած երեխաների մրցանակաբաշխություններ, ցավոք սրտի գալահամերգին մեր երեխաներ չեն կարողացել մասնակցել, երեք եղավ նրանց ուրեմն այդ պատվոգրերի եւ մեդալների հանձնման արարողություն օրինակ։ Մշակույթն արգելափակել անկարելի է, ինչպես անհնար է արգելափակել այդ մշակույթին ձգտելու, այն ստեղծելու մարդու ներքին պահանջարկը, չէ որ դա հոգևոր պահանջ է, ասում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մարդու հոգին կարծում եմ ոչ մի բարակայում հնարավոր չէ շրջափակել, արգելափակել, բանտարկել։ Այն ինչ որ նյութի համար է հնարավոր է մարմնի համար է հնարավոր, հոգու համար անհնարին է, որովհետև բնությունից այդպես է տրված, որ մարմնի հետ, նյութի հետ կատարվող արգելափակումները, ոչնչացումները չեն կարող հավասարապես ազդել մարդու հոգու վրա։ Արցախում ենթակառուցվածքները կատվածահար վիճակում են։ Բոլոր ոլորտների մասնագետները, այդ թվում եւ մշակույթի, այս ձմեռ ստիպված են աշխատել ցուրտ ու մութ աշխատասենյակներում ու դահլիճներում, իսկ իրենց փորձերը հարմարեցնել էներգամատակարարման հովհարային գրաֆիկին։ Արցախին։ Արցախի ժողովրդական արտիստ Քաջիկ Հարությունյանը պատմում է, թե ինչպես են այս պայմաններում կազմակերպվում Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնի ներկայացումների փորձերը, ինչպես են աշխատում եւ ինչ են փորձում մատուցել իրենց սիրող ու անչափ սпасող հանդիսատեսին։ Այս բլոկադան, որ մեր գլխին փաթաթել են մեր հակառակորդները, շատ բանի վրա է ազդել այդ թվում նաև մշակույթի, բայց բոլոր դեպքերում մեկ մշակույթի աշխատողներս ոչ մի խոչընդոտի չնայելով, այ հիմա էլ հենց հիմա փորձեր ենք անում, նոր ներկայացում ենք պատրաստում։ Այդ բլոկադայի ժամանակ եղել ենք ճարտարում, ներկայացում ենք խաղացել երեխաների համար, մոտ 600 երեխայի համար։ Եղել ենք Մարտակերտում, մանկական ներկայացում ենք խաղացել մոտ 400 երեխայի համար։ Որոշել ենք, որ այս վատ ժամանակահատվածում, քանի որ մարդկանց տրամադրությունները տեղը չի մեր հասարակությունը շատ թատերացել ժողովուրդը, Արցախի հանց հանդիսատեսի պես խստապահանջ լավ հանդիսատես չկա եւ մենք էլ աշխատել ենք այնպիսի ներկայացումներ տալ որ հանդիսատեսին գոհացնենք եւ այդ տրադիցիա մենք շարունակում ենք որոշել ենք որ հանդիսատեսին ներկայացնենք մի կոմեդիա կենցաղային կյանք քաղաքականությունից լրիվ հեռու ներկայացում է մի բակի պատմություն է փաստորեն ինչպես են բակի ժողովուրդը իրար հետ վերաբերվում մեկը լավ մեկը վատ մեր կյանքն այլ ոնց որ կա Մշակութային կյանքը չպիտի կանգ առնի, թե չէ էլ ինչի համար է պայքարը, ասում է անվանի դերասանը ու բերում պաշարված քաղաքի ամենահայտնի եւ ամենամեջ բերվող պատմական օրինակը՝ Լենինգրադյան բլոկադան։ Հեշտ չէր նաեւ 88-90-ական թվականներին Արցախի բնակավայրերն էլ պաշարման մեջ էին, բայց օրինակ 88 թվականին, որ մի կտոր հասը կիսում էինք իրար հետ, որ մարդիկ նկողներից դուրս չէին գալիս, մենք խմբերով գնում էինք նկողները, այնտեղ ելույթներ էինք ունենում, դրանց հայրենասիրական դասեր էինք տալիս, ոգին բարձրացնելու համար ինչ որ ելույթներ ենք ունենում, ժողովուրդը հավատում էր մեզ։ Դժվարությունները ժամանակավոր են, իսկ մշակույթը հավերժ։ Ոչ շրջափակումը, ոչ կենցաղային խնդիրները, ոչ հոգսերը չեն կարող ստվերել այն։ Մշակույթն ապրեցնում է թե տխրության ու ուրախության, թե լիության ու նեղության պահերին։ Լեռնիկ Հովանիսյան։ Ցավոք սրտի այսօր կենցաղը գերիշխող է, բայց կարծում եմ, որ կամած-կամած, երբ որ արդեն իսկ որոշակիորեն մեղմի եւ կառավարությունը համապատասխան քայլեր ձեռնարկում է Արցախի հանրապետության, կարծում եմ, որ մի որոշ որ ժամանակ անց այդ ամենը կկարգավորի եւ մենք նույնպես կկարողանանք միջոցառումներ կազմակերպել, որպեսզի ժողովրդին մի քիչ կենցաղից կտրենք։ Անկախ ամեն ինչից Արցախում մշակութային կյանք կա։ Այստեղ վաղուց գիտեն, սերունդին մշակութային կրթություն կարող են չտալ, բայց մշակութային դաստիարակություն պարտավոր են։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։